Cyber Music. Hermoso. Ponemos oh, el pan. el champ. Cuando ganaron los bullies, Michael era el capitán. Fue en el momento en que yo llegaba al mundo y aprendí a las malas el primero, nunca segundo. Soy la liga, soy la pauta, soy un fucking astronauta. Los motores siempre en alta hasta que el corazón se falta. Soy la voz del barrio y del chamaco que sueña con hacer semillo como floy con todos los Soy un híbrido de lo que quieren ser. Como y otro tipo no vuelvan a ser. De ninguno nunca me dejo joder. Apuesten a mí si no quieren perder. Ustedes saben que yo no soy este mundo, mundo, La calle me enseñó a ser un soldado. Siempre firme, nunca me he virado. Caminado en fuego y nunca me he quemado. Y en la mía me paran en todos lados. Larga vida a los que no han choteado. Sigo humilde, invito y respetado. Y disparo barra por la boca como si fuera un arrechipiao automático como Robocop. Ya, ya. los roques soy Harley, más explosivo que una molotov. Yeah. Top, top, top, intocable en los bingos, no bajo del top. mire ese muchacho, no me gana ni jugando blanco. serás vendido por tus amigos y familiares. Es que no se puede volar junto a los que te despluman. sin que deja de suspirar y comienza a sudar. Porque los sueños no están hechos de pereza ni apatía, carajo. Tu éxito será el fracaso de un mediocre y tus amigos te perdonarán todo menos el éxito. La felicidad no perdona la cobardía y en esta vida sin acallas no hay gloria. Aunque todo te parezca en vano. No te rindas. Que lo imposible sea tu juguete favorito y jamás olvides que el destino más que esperarlo, hay que arrebatarlo. Inquebrantables.